Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Հայաստանի Հանրապետության Մասիսի մանկական օրթոպեդիկ հիվանդանոցից։ Մասիսի մանկական օրթոպեդիկ հիվանդանոցի տնորեն, բժշկական գիտությունների տեխնացու Սպարտակ Գասպարյանը արդեն 50 տարի է ինչ ղեկավարում է նշված բուժհաստատությունը։ Կեզդար անգամ հաշվելն է դժվար, իսկ սիրված ու ճանաչված բժիշկը կարողացել է թափանցել երեխաների ներաշխարը։ Հիվանդանոցը աշխատում է շուրջ 30 տարի։ Աշխատում ենք որպես նեղ մասնագիտացված հիվանդանոց։ Բուժվում են մեզ մոտ երեխաներ, մնացին եւ ձերկ բերովի ձևախախտումներով վերջույթների ողնաշարի Պարոն Գասպարյան, ինչից կարող են ցակել նման հիվանդությունները, ինչու շատ երեխաներ ծնվում են արատով։ Մնացին հիվանդությունները, դրանք ոչ միայն օրթոպեդիկ են, լինում են եւ սրտային, եւ ներքին օրգանների արատներով են ծնվում երեխաները։ Օրթոպեդիկ արատներով ծնվում է յուրաքանչյուր 10-րդ երեխա։ Դա բնածին է։ Հայաստանում թե աշխարհում ընդհանրապես։ Ասած թիվը դա եղել է սովետական միությունում անցկացրած հետազոտությունների հիման վրա, որից 1%-ը կարիք ունի ստացիոնար բուժման։ Պատճառները բազմաթիվ են։ Կա գենետիկ, որը փոխանցվում է ժառանգաբար։ Կան հիվանդություններ օրթոպեդիկ, որոնք երեխայի ներարգանդային կյանքում են առաջանում, եւ կան հիվանդություններ, որոնք ի հայտ են գալիս ծնդաբերությունից հետո։ Օրթոպեդիկ հիվանդությունները ունեն հնարավորություն բուժվելու, ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Այսինքն, եթե անմիջապես զնդաբերությունից հետո հայտնաբերվում են այդ հիվանդությունները, նրանք շատ կարճ ժամանակում են բուժվում։ Ինչքան ուշանում է հայտնաբերումը հիվանդության, ինչքան մեծանում է երեխան, այնքան այդ հիվանդությունների բուժումը դառնում է ավելի դժվար։ Շատ ու շատած դեպքերում անհրաժեշտ է լինում իհարկե վիրահատական միջամտություն։ Ինչև այդ կարողանում ենք մենք բուժել այդ հիվանդությունները կոնսերվատիվ վերականգնողական բուժման միջոցով։ Պարոն Գասպարյան, Հիվանդանոցի առաջին գովազդներից մեկը այն է, որ պատերին կպցված են հետաքրքիր նկարներ, երեխաներ ու գրված է, որ այստեղ միջև 7 տարեկան երեխաների համար բուժումը անվճար է։ Միջև ինչ տարիքի հիվանդ երեխաներ ունեք դուք։ Ձեր այցելումները բնականաբար միջև 7 տարեկան երեխաները չեն։ Իհարկե ոչ։ Մեզ մոտ բուժվում են միջև 18 տարեկան, այսինքն երեխաների ցանկի մեջ մտնում են միջև 18 տարեկան երեխաները։ Միջև 18 տարեկան երեխաները բուժվում են մեր հիվանդանոցում պարտադիր pedagogan պատվերի սահմաններում միանշանակ անվճար բոլոր երեխաները մինչև 7 տարեկան։ Բացի մինչև 7 տարեկան երեխաներից պետ պատվերով բուժում են նաև սոցիալապես անապահով եւ հատուկ խմբերում ընդգրկված երեխաները, որոնք հաշմանդամ երեխաներ են, ծնողազուրկ երեխաներ միակողմանի կամ երկկողմանի այն ընտանիքի երեխաները, որտեղ կա 4 եւ ավել անչափահաս երեխաներ, այդ բոլորը մտնում են պետպատվերի մեջ, այսինքն պետպատվերը միայն մինչև 7 տարեկան երեխաները չի։ Եթե մենք վերցնում ենք ընդհանրապես այդ շրջանակը, բարձվում է, որ մոտավորապես 90% երեխաների բուժումը Հայաստանում Մամուչյան։ Սա ձեր առաջին հանդիպումն է Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի հետ։ Ըստ այդմ կցանկանայի, որ իմ ունկնդիրները ավելի ու ավելի ճանաչեն ձեզ, թեպետ դուք արդեն այս ասպարեզում ունեք ձեր անունը, ձեր դերը, ձեր հեղինակությունը, խնդրեմ պատմեք ձեր մասին։ Սովորական բժիշկ եմ, աշխատում արդեն 50 տարի երեխաների հետ Երևի յուրաքանչյուր բժիշկ ինձ թվում է պետք է ուրախ լինի կամ երազի, որ երեխաների հետ աշխատել, որովհետև եւ աշխատանքիդ արդյունքն է ուրախացնում եւ երեխաներն են ուրախացնում։ Ամենաշնորհակալ երևի պացիենտները բժշկի դա երեխաներն անկախ թե ինչ հիվանդությամբ երեխան։ Բարի, նշեցիք, որ մոտ կես դար է ինչ աշխատում եք։ Մեծ բանաստեղծուհին Սիլվա Կապուտիկյանն ասում է, որ քեզ դարի պետք, որ քո կողքով քայլողներին դու ճանաչես, քեզ դարի պետք, որ սիրելի դեմք տեսնելիս չփոթվես ու չամաչես։ Այսինքն դուք արդեն այդ Ռուբիկոնը անցել եք եւ այսօր եւ դուք եք լավ ճանաչում ձեր փոքրիկներին եւ փոքրիկներն են ճանաչում ձեզ։ Բժշկական գիտությունների տեխնացու Մասիսի օրթոպեդիկ հիվանդանոցի գլխավոր բժշկի տեխնացուական թեզի թեման որն էր։ Տեխնացական թեման երեխաների մոտ հետ տրամատիկ ծնգանհոտի խնդիրների բուժում։ Այսինքն պրակտիկան օգնել է ձեզ բնականաբար։ Իհարկե, տեխնացական թեզը ես պաշտպանել եմ Մոսկվայի օրթոպեդիայի եւ տրավմատոլոգիայի կենտրոնական ինստիտուտում հերավոր 70-ական թվականներին։ Աշխատել եմ այնտեղ, վերադարձել եմ Հայաստան 1970 թվականին։ 86 թվականից աշխատում եմ այս նոր ստեղծված հիվանդանոցում առայսօր։ Վան Գասպարյան, օրթոպեդիկ հիվանդությունների բուժումը Հայաստանում ինչ գնահատական կարող եք տալ, ինչն է ձեզ օգնում, ինչն է խանգարում։ Ճիշտ ասած, աշխատանքին խանգարող ոչ մի բան ես այսօր չեմ տեսնում։ Մագական օրթոպեդիան Հայաստանում բավականին բարձր մակարդակի վրա է գտնվում։ Մագական օրթոպեդիայով զբաղվում են եւ օրթոպեդիայի ինստիտուտում եւ արաբկիր բժշկական կենտրոնում, որտեղ աշխատում են հանրապետության լավագույն մասնագետները եւ իհարկե մեզ։ Իհարկե դա միայն մագական օրթոպեդիային կամ մեր հիվանդանոցին չի վերաբերվում, այլ վերաբերում է երևի Հայաստանի շատ հիվանդանոցների, որը կարիք ունի նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրմանը, որը ոչ թե անհնար է, այլ պարզապես հնարավոր չի զուտ ֆինանսական առումով։ Սա միակ դժվարությունն է, որ այսօր ես կարող եմ ասել։ Չնայած վերջի ժամանակներս, հատկապես վերջի 10 տարում, Հայաստանի շատ-շատ հիվանդանոցներ, հատկապես մարզային հիվանդանոցներ վերանորոգվել են, վերազինվել են, եւ այսօր կարելի ասել, որ այնտեղ հիվանդները ստանում են միջազգային մակարդակի եւ տեխնիկայով եւ բժիշկների իմացությամբ, որովհետև սա արդեն նորագույն Հայաստանի 90-ական թվականներից կարծես թե մեր բոլոր ճանապարհները բաց էր, միայն պետք էր ունենալ ցանկություն, միայն գնալու, տեսնելու, սովորելու, Պարոն Գասպարյան, մենք հանդիպում ենք Ամանորի նախաշեմին, հաղորդումը եթեր կհերարձակվի բնականաբար նաև Ամանորիա բարձր տրամադրությամբ։ Սա այն տոնն է, երբ բոլորս հավատում ենք հրաշքներին, եւ այսպես մեր պատին հյուր է եկել ձեզ եւ պատրաստ է ձեր երեք ցանկությունները կատարել։ Ինչ կխնդրեիք ձմեր պատիկից։ Ձմեր պատիկից առաջինը խնդրեի, որ լիներ խաղաղություն մեր ժողովրդի համար, մեր հայրենիքի համար։ Ես դա չեմ բաժանում նաև Արցախից բացի խաղաղությունից ավելի լավ երկիր եւ առողջություն բոլորին, հատկապես մեր մանուկներին։ Հաջորդ զրուցակիցս Աշոտ Ստեփանյանն է, ում հանդիպեցի հիվանդանոցում։ Աշոտ ինչ առիթով եք այստեղ Մասիսի օրթոպեդիկ հիվանդանոցում։ Երեխայս բերում եմ արդեն 9 տարի է այս հիվանդանոցը։ Վերաբերմունքից շատ գոհ եմ, զգացված եմ, ինչպես են երեխայդ նայում, քնում, ինչպես են մոտենում իրանց մոտեցումը, մանավանդ Սպարտակ Գասպարյանից։ Որքան հասկացա գոհ եք բուժազնակազմից, իզա իր հերթին կնշանակի, որ բուժ այս հաստատությունը գտնվում է հուսալի ձերքերում։ Այո։ Իդեպ աշոտ այս պայդրության միջանցքներում կպցված են, որ միջև 7 տարեկան երեխաների բուժումը անվճար է, իսկ դուք նշեցիք, որ 8-9 տարի է հաճախում եք, այսինքն ձեր տղային բերում եք այս հիվանդանոց։ Իրոք անվճար բուժօգնություն ստացավ Էմիլը։ Հավատացեք, այո։ Փաստորեն դուք գոհ եք բուժազնակազմից եւ տնորենից։ Միանշանակ մեկ խոսքով, թող Աստված իրանց առողջություն տա, թող Աստված իրանց երկար կյանք կա եւ այսպիսի սիրտ, այդպիսի մտածում ունենան, մանավանդ որ երեխաները շատ-շատ սիրում են, ոնց հասկացա ես։ է շնորհակալություն հայտնել Սպարտակ Գասպարյանին, հիվանդանոցի ողջ ազնագազմին, ովքեր կարողանում են իրենց հիվանդներին ցուցաբերել ոչ միայն բուժօգնություն, այլև նրանց տալ քնքշանք, ջերմություն, ինչն անչափ կարևոր է հիվանդանոցի փոքրիկ այցելուների համար։ Բարեկամներ դուք լսեցիք հաղորդում Հայաստանի Հանրապետության Մասիսի մանկական օրթոպեդիկ հիվանդանոցից։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օբոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։